ระหังสัมมาสัมพุทโธภาจวันพระผู้มีปาปาซึ่งเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราทั้งหลายพระองค์เป็นอรหันตรัสรู้ชอบเองแล้วละกิเลส จากสันดานกับทางวาสนา เป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงเป็นธรรมดาตราสรู้อริยสัจีแจ้งประจักษ์โดยลำพังพระองค์ ตราสรู้ชอบไม่วิปลิตสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วย เราทั้งหลายขอนมัสการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า อารหังสัมมาสัมพุทโธพระองค์นั้นมีพระสาธุและพระพุทธรูปนี้เป็นพยาน มุนทางภากวันตังอภิวานเดมิสวางคาตนภากวันตังธรรมโมธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วสา ดงหนทางอันดาบกิเลสและกองทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติตามถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบเราทั้งหลาย ขอนมัสการทำที่พระภูมิพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วธรรมังนามัสสามี ติปันโนภาคะวันโตสาวกัสังโฆมูลสงสาวกของพระผูมพภาภาคปฏิบัติดีแล้วได้ปัญญาตัดสารู้อริยสัจสีทำกิเลสในสันดานในสิ้นไป ตามกำลังอริยมรรคที่ให้เกิดขึ้นแล้วในสันดานตน ความละกิเลสได้จริงเป็นการปฏิบัติชอบแท้ เราทั้งหลายขอนอบน้อมบูสงสาวกที่พระภูมิภาภาคสอนให ปฏิบัติดีแล้วสร้างทางนะมามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท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 นาภากาวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโตภุกโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจลานาสัมปันโนสุขโตโลกาวิโดอา นุตตาโลปุริสาดัมมาสาลาติสัทธาเดวมนุตสานังบุตโธปะกวันติบุตทวาระหันตาวารตาดิกุณาพิโยโตโสทาพิญญาณกรุณาหิสมังกตโต บนเทสิโยสุยนตังกามลังวาสุโล สิเลนะหังบุญทัสสะหัสสมิดาสุวังมุตโธเมสามิกิจสโลนบุญทนดุขาดสาขาตายจาวิธาตายใจตัดเม มุญทานสาหังนิยาเดมิสาริรันยิวิตันจิดังวานดันโตหังจริสามิบุตทัตเชวาสุโมธิตังนาทิเมสรนังอัญญังบุตโธเมสรนังวลัง เอนเตนะสัจวัตเยนังวัทถยังสัตุสาสเนมบุญทางเมวันนามาเนนายังปุญยังปัสสุตังยิทังสาพเบปิอันตารายาเมมาเฮสุงตัสเตยสัง बुद्धे कुकमां बाकतां मजयां। बुद्धो बतिकन्ना तुष्यन्तां। कालं तले มัจจาปากาปริยัติวิโมกขเพโดธรรมโมกุโลกาปาตนาตานาธาริธาริวันดามหังตามหรังวาลาธรรมเมตัง มโมโยสัพปะปานินังสารนังเกมมุตตมังนุติยานุสติทานังวันดามิตังสิเลนะหังธรรมัสสหัสสมินดาโสวันธรรมโมเมสามิกิจสโล ังตัสเมธรรมะสหังมียาเดชัญิวิตันจิดังวันดันโตหังจริตสามิธรรมะเสวะสุธรรมตังนาทิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวลัง เอ นเตนะสาจจวัดเจนะวัดเทยังสัตุสาสเนมทานมังเนวานดารมานินายังปุญญังปัสุตังยิทานสามเบติอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตยสัม कायेन वचन वचेतसा धर्मोपतिगह्णातु त्यजन्तां चालन्तले संवलितुं वा धम्मे สุปฏิปันโนภาคาวะโต สาวกสังโฆอุ โยปติปันโนปะกาวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสานิ เจปาติปันโนมภะกาวโตนสาวกสังโฆยานดีดังจัตาริปุริสายุกานิอัตถาปุริสาปุกังลังเอนสาภะกาวโตนสาวกสังโฆ เนยโยดักขิเนยโยอัญชลิการณิโยอนุตตาลังปุญญาเกตังโลกัสสติสัทธรรมโยนโสปาติปาติโกนาภิโยตน โยตัปิโทอริยาปุกาลาสังคาเสโทสิลาดิธรรมาปวัลลาสยากายจิตโตวันดามหังตามาริยานักนังจุตุทางสังโฆโยนสัปป นีนังสารนังเคมมุตตมังสาวอาติยานุสติทานังวันนามิตังสิเลนะหังสังขัสสหัสสมินดาโสวายสังโฆเมสามิกิจสโลม สังโฆดุขาตาขาตายจาวิธาตายใจตัดเมมสังขัดสังนิยาเดมิสาริรันยิวิตันจิดังวานดันโตหังจาริสานิสังกัดโสปฏิปันนตัง นาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัตเยนางวัตเทยังสัตตุชาสเนสังขังเมวานนามานีนายังปุญญังปัสุปังยิทาง สาเดปิอันตรายาเมมาหิสุงตัสสติยัสสงกายนวจายวจิตตมังสังเกตุตมังปะกตังมยยังสังโฆวติกันนาตุจยันตังกาลันตลิสังวริตุงวสังเก อายังโกเมตายโยกายของเรานี้แลอุทางปานตาลานเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้น ตมีประการต่างๆ อาติอิมัตสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ เกิดคือผมทั้งหลายโลมมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลาย ดานตาคือฟันทั้งหลาย ตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาฮารูคือเอ็นทั้งหลาย วาสาน้ำมันเหลวเกงโลน้ำลายจิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไขข้อมู นเตาขึ้นวางอ่านโทเกสามัตการเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันตน มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปวโลนานัปกาลัสสาสุจินน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆอย่างนี้เลยชาวลาธรรมมมหิชาลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ บายาติธรรมมมิบายาทิงอนติตน เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาราณะธรรมมหิมารานังอนัตติตน เรามีความตายเป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สามเมหิเมติเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาวงเราจะลาเว้นเป็นต่าง ใจทั้งสิ้นไปกามมัสสากมหิกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมบันทุมาปฏิสลานุลาวมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มี กรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาเลสามีกัลยาณังวาปาปะกังวาสดายาโดภาวิสามี เราจะทำกรรมมันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอภินหังปัจจเวกิตมัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสาเบสาตาสาดาหุนตัวอาเวลาสุขยีวินโนขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโย งเป็นผู้ดำลงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินกาตังปุญญาพลังไม่หางสามเมปายภาวันตุเตนขอสัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญ ทีข้าพาเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเดิน